Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. ver. sentanfe. Radio Calimera. Alternativa. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego. Mujer. libre, Mujer libre, libre. Amote, Alicia. Escoitou mentres unha vaga de luz deitaba no tellado. Era a luz do verán que viña a lamber nas cores para que rompesen nidias polo aire adiante e concluísen nos ollos de Alicia e Alicia os pousar nas cuncas do seu corpo onde o amor transpiraba cas pálpebras baixadas os sentidos abertos igual que bandeiras de par do recendo vermello dos xeráneos. As cereixas desmaiaban camiño dos beizos e había un zume de sardiñas e pan e mapoulas na tua casa da Rúa do Carme que era como un porto certo nun incerto mar. Mujer libre. Mujer libre. Mujer libre. Benvidas ao Sapo Concho, son matutino da radio Calimera y ben, hoy hemos tenido un inicio de programa eh, que en poco más de un minuto A verdad é que la gente que, que escoita se habrá quedado un poco sorprendida pero si algo queda claro es que vamos a comenzar el programa hoxe falando de mujeres libres y es que lo que escoitábamos es o tráiler que, han sacado de, de obra de la que vamos a falar con coa creadora eh, tamén con la, con, la, con la actriz principal. Estamos falando de Carmen Cotelo e de Alba Fernández, e si a técnica e as cousas de, de, de Oso van ben, ya, ya nos están escoitando, o primeiro que, que, que mo, mo boa tarde ás dos. Hola, moi boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, moitas gracias que sabemos que estáis aí xa que o 17 la, la estrena e seguro que estáis xa, bueno, que entre ensaios e moitas moitas cosas porque, bueno, estamos falando de, de a obra, el, el proyecto que es, es Asma Poulas, Mulleres Libres de Monte Alto, As Atochas, Casa Refugio eh, unha obra que, que por lo que estamos vendo, aínda que agora es la estrena, é eh, unha obra que, que leva un largo recorrido de, de, de preparación, ¿no, Carmen? Sí, sí, moito, moito tempo leva de percorrido. O, o, o proxecto escénico leva dende 2020, uh -huh. pero eu que son a creadora levo pois máis de 12 anos de investigación sobre sobre sobre as mapoulas e, e todo o movimento de resistencia na cidade da Coruña Mm, en moitas outros lugares de toda Galicia, por suposto. Eh, pero centrei-me na cidade da Coruña que é onde vivo, non? Sí. E, e, e ademais estou ubicada, o seu, a miña residencia e o proxecto Laboratorio Escénico está ubicado no, eh, no barrio onde se desenrolan os feitos, non? con sí, una longa, longa, longuísima trayectoria va este proyecto. Por, lo que supongo que si ya de por sí cualquiera calquera estrea, ¿no? Es decir, es, siempre una, una, parte de nervios, pero también una parte de, querer, ¿no? Ya, ya estrear, en este caso, eh, todavía más, ¿no? Es decir, suponemos que que no si hablar de que las obras son fillos porque o fillas, porque eso siempre me queda mucho respeto, pero sí que estamos hablando de tener ya, ¿no? De tener moita inquietude de, de saber como va, va a responder tamén la xente en la, en, en, a la obra, non? Sí, claro, bueno, a ver, eh, sí, para min que son que son a creadora ao final, non é, eh, ainda que despois eh, houve moito moita xente, porque este é un proxecto moi colectivo. Sí. Eh, para min é, é, é é como unha, é un impulso que tiña, é unha necesidade vital eh, dignificar a, a todas as mulleres eh, especialmente as mulleres, pero a todos os colectivos que foron resiste que resistentes contra o fascismo. E me parece que nos tempos que, que andamos agora, e cas loitas que hai polo poder e todas esas cousas, non esquecernos de todo isto e do, e do, e do indigno e do terrorífico que foi, pois pareceme un acto un acto de resistencia, un acto político, un acto de compromiso vital. tenemos una, curiosidad, ¿eh? ¿no? Porque vende un poco, pues eso, la, obra que se presenta, que trabajo eh, trabajo que, que va detrás, es decir, eh, cómo, cómo como nos, sorprende, nos, nos abraya a capacidad de poder, digamos, concentrar o condensarlo todo en, 60 minutos. Eso suponemos que es un trabajo también brutal, ¿no? Sí, bueno, tes moitísima documentación, claro. folios e folios de documentación, libros, que bueno, que tampouco había tanto, eh? Mm. Eh, eh, tive, houve que investigar moito, non? E seleccionar, porque había cousas que estaban confusas, e houve, houve moito traballo de documentación e de selección porque tampouco había tanto, tanto. Pero despois, ademais, como facer que isto non sexa un, plan, un panfleto sí. e sexa algo visualmente e en visual, e de son, en todo eso. Ocórreseme que, que hai tamén unha, unha, unha visión eh, non solamente política que, que, que por suposto tamén, non, pero mm. pero tamén dentro da dentro da da obra hai unha visión tamén moi moi artística dende dende ese punto, non? Está hai linguaxes tamén máis abstractos que fan que tamén o espectador pois tamén disfrute de do que está ocurrindo en escena, non solamente de de, la historia que se está contando, ¿no? Sí, porque además eh, Alba eh, vendo un poco esas dos pequeñas pingas, ¿no? Tanto este teaser como también otro que, hicisteis que es un poco más más longe, pero también muy muy concreto, ¿no? Decir, sí que vemos <clears throat> es, esa mezcla también, ¿no? Es decir, es una dramaturgia teatral, pero donde entra la danza, donde la, música tiene una importancia creemos o nos parece muy, muy, vital, ¿no? e tamén la poesía e el audiovisual. Sí, hai unha mestura de, de linguaxes escénicos eh, moi interesante dentro do meu punto de vista, que, que bueno, moitos delos, moitos deles son, son bastante abstractos, non? Como é a, o caso da música en directo, que, bueno, que está o meu compañeiro Miguel no, no saxofón, e eu ca danza, non? Son do, dúas linguaxes moi abstractas, e como facer que esas linguaxes eh, estén ao servicio da historia, non? Estén ao servicio da, de ese último día de una casa de Alicia Dorado. Cuando desde la danza, en que se, tu caso eh, una se tiene, asume un reto así, es decir, donde hay tanta connotación detrás, o, enfoque es diferente a, otros a otros proyectos o, no? Sí, sí, sí, claro, claro que es muy diferente, ¿no? Porque bueno, o que o que suelo hacer mm. eh, son proyectos que, que, son básicamente de danza, ¿no? Entonces digamos que, que o que quero contar tamén moitas veces está o servicio da, do físico, non? Que o, moitas veces me sae do corpo. Neste caso non, non me sae do corpo, sino todo o contrario, non? O sea, eu teño un guión, de feito son actriz tamén, o sea, tamén tamén digo texto e demais, e eso é o que me ten que facer moverme, non? Entón é moi diferente, sí, claro, para min para min foi super diferente. La, la obra, como ti ben dices, se centra digamos, parte y se centra la figura de, Alicia Dorado en este último día, también en, las casas eh, refugio, pero ah. Alicia es, eh, digamos, el, el, punto de, de, para poder hablar de todas esas mujeres, de todas esas personas esquecidas, eh, muchas veces esquecidas voluntariamente desde las los que gobernan eh, en moitas instituciones, es decir, hay una, una, una deslembranza casi forzada, non? A ver, Alicia Dorado é a persoa, es decir, a muller na sí, que sí. na que eu eh, me fixei, pero podía ser calquera de outras mulleres porque tiñan casas refuxo por todas partes onde se refuxaban os resistentes e elas mesmas pero tamén é certo que é un, un, unha, un, un canto e unha defensa e é moi feminista a obra porque porque mentras que algúns deles pasaron a historia máis ou menos na memoria histórica, etc., como resistentes, como guerrilleiros, elas apenas, se pas, eh, decir, apenas aparecen, sabes? E, sin embargo, elas elas tiñan moi claro polo que loitaban. Eh, e iso non parece porque se mestura todo, porque tamén eran parellas delas e tal e, e deso tamén se fala na obra e tamén se, se, se fai como un, un meeting aos compañeiros en presente a obra conta por unha banda un día, é dicir eh, cando Alicia Dorado volve da panadería sobre as 5 ou 6 da mañá todo ese día hasta que hasta, ata que remata co, co asesinato dela a más dos outros compañeiros. Entón, bueno, tamén a luz e todo eso pois vai nos ir mostrando todo desde o amancer ata a pletórico día, un día o 10 de xullo de 1937, en plena en pleno verao, non? E bueno, e todo eso pois hai moitísimas referencias a cousas como as gaivotas, as sardiñas, o pan, o pan é fundamental. Eh, todas esas cousas que pertenecían ao mundo dos pobres, non? Que sí, porque porque tamén fala de cuestión de clase. Todos eles espe elas especialmente era xente moi pobre e bueno, e é tamén es, pero é o único que pretendo e espero que se entenda é que me gustaría dignificar e potenciar a todas estas mulleres e a, a todas as mulleres a, a través da historia mulleres anónimas, mulleres eh, mulleres indefensas, pero ao mesmo tempo con unha forza e con un, e con unha claridade de miras que é realmente encomiable. Ademais, eh, vemos un pouco, ¿no? Eh, eh, eh, eh, lendo tamén en las redes sociais, pero eh, siguiendo un pouco o proceso, ¿no? que, que habéis levado, como ti comentabas a, ao principio, eh, falamos de, de un proyecto de, de de, de moita xente que se, que se nomena e outra seguro que, que ti a lo largo da investigación tamén ha habido moitas ...personas, ¿no? Es decir, pues, pues eso, ¿no? Podemos falar, em, evidentemente de, las tres personas que, estáis arriba de escenario, que sois tanto Alba como ti, como Miguel González, pero después eso, ¿no? Que si comenzamos a, nominar, ¿no? Pues, pues tenemos que nominar que en el guión también está Helga Méndez, pero que después Iván Doval, Miguel González, el propio Miguel, Elisa Medina, Shaquín Silva, es decir... que Julio Cuns, ah, sí, sí, eh, no? eh, un, Raquel aquí... Castro, Manchea, que son nomás Laura Sánchez, mo, varias asociacións que, sí. que de algún xeito apoyaron este proxecto, como pode ser o Alexandre Bóveda, María José Bravo... Mm, refugios de, de, da memoria, Refugios ¿no? de memoria que é fundamental porque porque con eles levo facendo levo facendo est, estes últimos 4 anos o 10 de xullo, pois pues facemos como unha homenaxe a mm. todas estas mulleres na Praza das Mulleres Libres, bueno, tamén chamada Cantigas da Terra, e aí pois, pois, pois levamos 4 anos facendo como un recordatorio a todas estas mulleres, non? Eu tiven a sorte de que contasen comigo para facer pequenos estratos que eu me inventaba recollendo a documentación que teño cada ano con unha muller diferente e entón eso para min foi un material maravilloso e, e que estou moi agradecida e logo é determinante, foi determinante porque <laughs> senón a nivel económico eh, non poderíamos asumir, asumir esta produción, pois acadar o premio Luis, eh, premio Luís Villar de Igualdade da Deputación da Coruña 2021. Sen eses, sen ese premio, é dicir, a obra sería Eh, inviable a nivel económico. Hemos, hemos visto que, que, estáis esto, habéis estado en, eh, en, Olleiros, ¿no? Este, estos días, eh, porque ahora ya estrena Bene o 17 comentábamos, ¿no? Además, invitamos a toda la gente que pueda que, que se aprope, ¿no? A, a, a Estrella a poder ver esta, esta obra en directo el 17 de, de abril en, en, en el Teatro Colón de, de A Coruña a partir das 8 da tarde. Temos un, unha pregunta, eh, tenéis prevista xa eh, algunhas outras representacións ou como está de momento a pues, cosa? por polo momento a cousa <laughs> está parada. <laughs> está parada e eh, precisamos, sí, precisamos porque estos proxectos a nivel económico son moi caros e, e, as, e as producións se non se, se non se esplayan e ademais isto non o faz para que quede nun, nun espacio reducido claro. falo para que teña unha presencia e para que se fale de iso e tal si, sí, efectivamente, estamos este ben este o domingo 17 ás 8 da tarde no Teatro Colón da Coruña e a quen acuda po, e teña preguntas e todo eso, pois, ao rematar a obra teremos un pequeno ah. espazo para co público que, que desexe pois para preguntar o para contar anécdotas o que fuese breve, porque el teatro tiene que pechar, pero como es a pues bueno, Y e estamos, mm, eso, Pues rematando as últimas cousas. Estivemos agora de residencia en, no Gabriel García Márquez de Oleiros, uh -huh. que foi as residencias técnicas son fundamentales, porque senón non ves ben o proceso ata que non non o ves con todo, ca luz, eh, o, o vídeo, etc. Non, tens que velo todo e non é o mesmo ensaiar en un espazo pequecho que ensaiar nun teatro, non, non ten nada que ver e son vitais as residencias técnicas. Da, da verdad que la, las chamadas porque o eh, proxecto en sí nos, nos, nos pareceu moi moi interesante, pero sobre todo hai unha parte de, de evidentemente desa de dignificación de, de as mulleres e de todas as persoas represaliadas, pero pero unha parte tamén que, que esa dignificación tamén vai e, eh, e eh, tamén eh, a necesidade de, de remarcar a importancia de de o colectivo, de la axuda mutua, de, de o barrio, sí. ¿no? Es decir, de, de, de, de, de eh, que, que importante e máis en estos momentos tamén. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, para min eh, eh para min é, é importantísima e para todos nós nos nos nos mm, montamos unha cooperativa de mm. traballo asociado porque creemos no colectivo e creemos no apoio mutuo e creemos eh, na reconciliación familiar e todas esas cousas non tan fundamentales. Estamos enclavados en un barrio barrio que aínda sigue sendo moi barrio, non? E que, e que eso para nós é un orgullo. E logo eh, traballamos con asociacións que loitan polas mesmas cousas. Eh, parte do, do grupo técnico, a gran parte, saiu por exemplo, do proxecto Cárcere, que era a plataforma para sí. activación e recuperación do antigo presión provincial, a da que eu formei parte durante dez anos. Quer dicir que todo vai moi enlazado, non? y, y que por supuesto es muy importante preservar los barrios, ter cuidado con esto, preservar o comercio, o comercio pequeno e local, e todas estas cousas porque eso é o que nos engrandece e nos fai eh, e nos fai ser quen somos. Si, sí, ademais eh no, non sei si, bueno, eh, por, por coincidencia, non sei por, por que, ¿no? Hai, hai ahora dos semanas tivimos, queremos preguntarlo, ¿no? Porque para nosotros fue una, unha obra tamén moi moi impactante, no? Estivimos a sorte de poder ver eh, o péndulo, no? É unha obra de O péndulo de Marta, sí. Sí, eh, eh, a pregunta eh, porque claro, eu de, reconozco que que despois de, de, de verla eh, quedeime moi Pues eso, ¿no? Con moitos eh, cosas eh, de contradicións, ¿no? Porque, claro, a obra es para mí super necesaria, Pero como, eh, esta es una pregunta para las dos, es decir, eh, yo algún día si tenemos la suerte nos gustaría hablar con Marta, ¿no? Porque ¿Cómo, es posible? Porque es que pensamos que Ela, después de la obra, se, queda, además la vimos, ¿no? Es decir, se queda totalmente vacía, destrozada, en el sentido de que acabo de, de mostrar, porque encima hablamos de una obra muy, muy, muy, muy personal, ¿no? Porque está, está hablando ah. de la vida de, de ese Es decir, ¿cómo a nivel de, sobre todo a nivel actoral, eh, se, se, se afronta eso en cada obra? Eh, Como se fai eso? Bueno, eh, por unha banda, bueno, claro, eu non sei o caso de Marta, <laughs> non? sí, no, no, meu, no meu caso, pois, bueno, eu fago os monólogos, digamos, máis, máis impactantes, porque eu son quen conto a historia. Por unha banda, eu síntome moi involucrada, e si non, non podo claro. evitar, non? É dicir, non o podo evitar e además non o quero evitar. É dicir, eu non fago isto por facelo, eu fago mm. isto por unha especie de militancia, non? e compromiso. E intento poñerme na pel do, o meu último día, non? E, e tanta injustiza, non? E tanto, e tanto error. Pero por outra banda, como actriz, tamén a teño que aloixar un pouco de min, non? Porque daquela, porque, porque preciso que chegue moi claro o, o contido. Eh, no meu caso, eu fixen unha selección, o sea, fixemos tanto Elga como a min, eh, unha selección moi precisa para contar os feitos. É dicir, os, eh, eu son a actriz que conta os feitos. Entón, claro, as emocións e todo eso están a través da dramaturxia da danza, da música e todo eso, non? Eh, que non son tan na palabra, non? Mm. No utilizo tanto a palabra, sino que utilizo más otra mezcla de otras artes, de otras artes, de las artes do de da música, da poesía, o vídeo, etc. Bueno, para min, para min é, é intentar, claro, eu non eu non teño tanta experiencia como a Carmen na, no feito teatral, pero sí, por suposto, intento pois poñerme no seu lugar que, que, que no meu caso é aínda máis máis lonxe, non? Porque eu non vivín ese, ese horror, nin, nin vivín o franquismo tampouco, pero, bueno, a través dela eu creo que hai unha moitísimo traballo de, de documentación e de e de un proceso inicial no que mm, todos temos claro o que ocorreu, non? Entón, eso nos axuda nos como, como actriz e como actor, no caso de Miguel, a, a poder poñernos nese, nesa, nesa pel. E logo intentar tentar eh, disfrutar como se fora eu, non? Na, sí. na escea. Tentar que, que sexa o máis eso, natural como eu o faría na, na miña casa e no meu no meu lar, non? Que non que non se vexa porque eu teño que ser eu teño que ser Alicia do lado, pero a vez non, non podo darlle o peso tan tan dramático que tivo que tivo ese día, porque ela o estaba a vivir dende dende dende o disfrute, dende dende é o meu último día e ela ela un pouco tamén sabía que podía pasar algo porque xa estaba pasando en outras casas, pero la quería vivir ese día, Él la quería vivirlo intensamente. Entonces, en eso estaba eu, ¿no? También intentando disfrutar de ese, último día. Una, una pregunta, Alba. Eh, eh, a nivel, digamos, eh, personal, no tanto de ahora, sino en general, o eh, estamos eh, atravesando, ¿no? Hemos atravesado unos momentos, digamos, por decirlo suavemente, muy, muy complejos, muy, muy complicados, eh, desde, desde, digamos, esto es una, apreciación personal, ¿no? Es decir, de, desde administraciones, desde las cosas públicas, es decir, debería fomentarse más, ¿no? Que la gente faga arte, danza, teatro, es decir, porque non sei, pero desde a vosa experiencia son prácticas saudables, non? Sí, bueno, claro que son prácticas saudables. O que pasa que, bueno, estes, estes tempos foron, foron duros, foron moi duros. Nos, bueno, como sabedes, temos un, un local de artes escénicas, sí. laboratorio escénico, e a verdade é que, bueno, o noso foi abrir e aos tres meses ter que pechar sí. durante outros tres meses, non? E iso foi, foi, foi duro, foi moi duro, e a supervivencia das artes escénicas, claro, está, está en claro perigo e precisamos, claro, que as, que as administracións nos apoyen porque senón pois pois imos imos ter que pechar, non? E ah, creo que a arte eh, máis nestes tempos é algo realmente necesario para a supervivencia psicolóxica das persoas. Sí, Porque además es eso, ¿no? Nos parece que, que moitas veces, que sí, evidentemente en momentos precisos, eh, medicamentos y todo es eh, eh, necesario, ¿no? Pero que moitas veces eh, eh, poder, ¿no? Es decir, el, el poder... Eh, ya, no hablamos ni, ni, menos eh, pensamos a un, nivel profesional, ¿no? Pero poder tocar un instrumento, o poder bailar, o poder Puede ser tan sanador como como las de las medicinas, ¿no? Es decir, y estas cosas a veces eh, no, no, no, no fomentamos, ¿no? ¿no? No se fomentan de porque es eso, ¿no? Vos eh, tuviste esa causa, ¿no? de, que, de que abrís en, 2019 a, a, punto de, explotar eh, todo esto. Eh, también queríamos preguntarvos, ¿no? porque es un proyecto que, le vais adiante también a las as dúas, ¿no? es decir, de cómo está yendo esta esta a la que se dice normalidad de cómo van, porque vemos que no, no paradeis de, tener obradoiros, de tener intentar llevar adelante talleres, cursos, es decir, cómo está siendo esa, ese, ese laboratorio, ese intento de, cooperativa que sea, pues eso, que sea una ilusión, pero que también sea sostenible porque los artistas también coméis y tenéis una vida. No, es que solamente utilizar o también <laughs> sí, por eso, por eso digo que parece que algo que algo que no primero no o, o, a cultura es un sector eh, productivo sí, sí. eh, nesta sociedade, é non é non é non, non isto non se fai por eh isto faise como un traballo, é dicir, e é un traballo, e é un traballo que che leva moitas horas ao día. E e e, e, e e que está, e xa sempre estivo, pero que agora mesmo está en un punto moi sensible, porque porque toda esta pandemia non houve axudas directas ao sector cultural, non? E nin e, e mentras que si, sí, o turismo sí, a non sei que sí, que me parece ben, e por suposto, pois o sector cultural non, seguimos tendo o mismo IVA do 21% que é un escándalo. Eh, como se fora un artigo de ruxo, e a cultura pública ten que ser accesible a todos e a todas, porque é vital para a supervivencia como ser humano, porque é a nosa única maneira que temos de comunicarnos entre nós e de comunicar É dicir, e, e é, é dicir, a, a, o, arte, e no noso caso a arte escénica, é unha linguaxe, é a nosa maneira de expresión, pero ademais creemos que pode ser sumamente liberador, non? Sí. E, e, e, bueno, e a nivel eh, non entendemos tampouco como non conforma parte do itinerario escolar, é dicir, hai moitísimas cousas que, que, que que semella que o poder eh, gustaríalle que desaparecéramos do mapa. Sí, no, el tamén era era eh, así a, aposta, ¿no? Eh, porque porque moitas veces nós cuando falamos con de, un mundo de, de, de, a, todas personas ¿no? que, que estáis en el mundo de la cultura, de, los diferentes campos, ¿no? Siempre decimos, no digáis que os gusta, porque claro, muchas veces cuando parece con lo que tú dices, ¿no? decir, claro que es una profesión, es eh, claro que, que se tiene que tener una, una dignificación eh, eh, no solo de, de, gente que estáis a cima de, de, escenario, que también sino de toda la gente que, que, que este este mundo, falando de, de, de, o propio siente montaje pero desde bestiarios, desde un montón de cosas ¿no? decir, de, toda esa gente que durante esta, este, estos dos años ya casi para tres, pues, pues no ha tenido lo que tú dices, ninguna, ninguna ayuda, ningún respaldo, eh, porque muchas veces se insistía, ¿no? De la cultura segura, enos eh, siempre decíamos, a cultura segura es necesaria. es muy muy necesaria. na, ne, nunha unha sociedade onde non se potencie a cultura, a educación, pois está perdida. É dicir, é unha sociedade que vai enfermar. E nos, e nos pensamos, claro, pensamos niso, non? E bueno, e nos facemos unha aposta profesional, é dicir, este é a nosa profesión. Sí, sí. É dicir, e hai momentos en que nos gusta moito, pero tamén hai momentos en que non nos gusta nada. <laughs> É dicir, dicir que, que, que, que, que cando convirtes isto nunha profesión eh, non é o mesmo, non é non estás disfrutando todo o rato, eh? É dicir, porque todo isto é che duriño. Calquer, calquer pequena compañía que saia adiante, hai moita loita detrás de, eh, cos programadores, cos concellos, cas administracións, cos, casalas, cos propios equipos, cos técnicos, técnicos, os técnicos con el, é dicir, hai moita, moita loita detrás. Comentabais que un pouco o, o inicio de deste de, de proxecto do, do laboratorio pilla coa pandemia, pero tenemos unha curiosidade, eh, as, as, as mapoulas eh, é, é, a pri, a primeira estrea que, que, que tenéis de, despois de, de todo o tempo que, que, que levamos pasado? pues pois eu creo que colectivo. No, no, no, no, no. no. Non, non. Eh, estreamos, estreamos neses tempos, estreamos eh, Canela, que é unha peza de danza urbana. Sí, sí. E estreamos logo Horas de Outono, que é unha peza sen palabras eh, de teatro, Uh -huh. eh, clown e teatro xestual e moi próximamente susto <laughs> uns días despois das Mapoulas uh -huh. pois sairá Blues de Medianoite que é un solo de danza contemporánea eh, e de Rúa de Alba Fernández. De, de Alba Fernández tamén. Eh, Alba, como sí. como faces eso? É dicir, como <laughs> como se pode par unha entrega e estar pendente de outras, é dicir, porque claro, é a túa aposta é, eh, moi eh, moi sí, sí. corporal, <laughs> ¿no? Sí, sí, eh, eh, a verdade é que o como como fago, pois a, ás veces tamén me pregunto eu, <laughs> como como fago tantas cousas a vez, non? Sí, teño teño a estrela de Blues de medianoite, que es un, solo de, de danza contemporánea, pero también, bueno, utilizo texto y utilizo, bueno, pues, eh, tamén algo de música en directo e, bueno, eh, é bastante multidisciplinar tamén. E esta estrea será en, en no espacio de intervención artística normal, o espacio da universidade, e será o día o xoves 28, tamén con motivo da celebración do Día Internacional da Danza. E nada, o rematar a estrea das Mapoulas, pois xa me sumersirei esos 10 días que me quedan a, a rematar o traballo para a estrea de Blues de Medianoite tamén. Madre mía, pois por, por traballar non no, no vai ser, porque además... No, ya, non ya... queda, non queda por <laughs> traballar. No, no, no, no. E bueno, gracias gracias ao traballo das, das miñas socias, que quero puntualizar tamén que o laboratorio escénico somos as dúas, pero tamén está Alejandro Varela, que, mm. que, que nos está axudando moitísimo a nivel de tamén de administración e, e, de, e de, de poder estar pendente do, de todo o que non podemos estar pendentes nós por estar nestes, nestas dúas estreas, non? Que, que a cousa, pois, pois tamén hai que valorar a xente que está, que está detrás sostendo o laboratorio e sostendo todo, todo demais, non? Sí, de toda, de, de toda esa xente que moitas veces non, non se ve, pero que se sería in, imposible, ¿no? es decir, de, ta, necesario eh, a, a parte económica, evidentemente, pero a parte humana en este en este tipo de proxectos é, eh, é imprescindible, non? Sí, sí, claro, e máis sendo unha cooperativa, claro. tú elixes a fórmula, é dicir, cando cando elixes formar unha cooperativa ou formar unha asociación, non o faz porque sí, falo por unha razón eh, de un, unha razón clara, non? Eu quería, <clears throat> eh, con tu permiso... Claro que sí. Eh, porque Asmapoulas, un o nome de, eh, que, que, que también Claudio Rodríguez Fer e Carmen Blanco no seu hermosa recollida y nos seus hermosos poemas el libro. Y gustaríame eh, ler simplemente unha cousa moi breve, moi breve, moi breve de Amote anarquista de Claudio Rodríguez Fer. Claro que sí, todo, o sea, to, todo o que precise, de verdade, que, que os micros esos so son vosos. Era entón a Galicia anarquista, unhas cantas vivendas obreiras, como mapoulas moi abertas nos barrios proletarios das Atochas. Sí, a verdade que, que, que eso, que, que de es que a persona, esto o decimos a nivel de ya de, de, de, de, de decir, tempo, a persona que ha feito sexa quien sea o teaser ese, ese minuto, Pienso que es brutal, es decir, que como en un minuto aconsejamos porque claro, esto son asondas ondas de radio, ¿no? Pero que la gente que pueda verlo, es decir, porque creemos que en un minuto poder resumir tanto, ¿no? Suponemos de lo que va a ser esa, esa obra, e, con coas ganas y con las intenciones de esto, si puedo teño que verlo, sí o sí, es decir, que, felicidades, ¿no? También para, para esa parte eso, Eso, sí, eso foi de dos nosos compañeros de Manchea, Tono Galán, especialmente Tono, eh, con apoyo incondicional de Laura Sánchez. Grandes amigos y, y, y que fan unos trabajos magníficos. Sí, porque a, raíz de, vos, nosotros también, eh, además, pues eso, nos venimos de periodismo más clásico de, de, de prensa y para nosotros ah. todo que sea las imprentas o trabajo que ahora se dice de, lettering y todas estas cosas, pero que a la larga era la, imprenta de toda la vida, nos parece magnífico y él es, por lo que hemos visto, y ellas llevan un trabajo de recuperación eh, de... Sí, eh, sí, muy, muy, muy importante, muy, muy artesanal, con coidando moito o papel, de onde provén, de, de, fan moitísimos traballos con, con, con, fri, con fibras vexetais que eles mesmos elaboran, etc. É un, bueno, velos traballar e é un placer mirar para eles. De, de, de remarcar antes de, de, de terminar, nos robaros moito máis tempo que, que estáis aí de, de que acabáis de do ensaio e da verdad que o agradecemos moito, é dicir, recordar que eso que o, que o 17 de abril é, eh, é la estrela a las 8 da tarde no Teatro Colón que, están las entradas ya ya a la venta, es decir, que además, esto digo eu, es decir, de, o sea, cultura por, porque puedes tener ahí a partir de 7 euros, ¿no? Pero que por 12 euros que puedas estar ahí en la platea, a ver ahí en un, en un, teatro como el Colón, es decir, que, que también os queremos hacer una pregunta, es decir, porque esto se, ha falado mucho, ¿no? Durante las últimas semanas, es decir, estas estrella se realizan el Teatro Colón, pero a compañía o laboratorio con esta o con otras obras, en algún momento le gustaría estrenar en el Teatro María Casares? Sí, claro, hombre, es que é que ten que ser ese o nome do Teatro Colón, non ten ningún sentido que teña o nome do Teatro Colón. E tamén que hai unha referencia histórica sí. as, a, as, os mítines que daban estas mulleres, facíanse no Teatro Rosalía, eh, que, que, que eso é moi importante porque eu tiña nun primeiro momento a idea e o desexo de estrear no Teatro Rosalía porque creo que é onde lle corresponde eh, estou moi agradecida a, ao Teatro Colón e ao Concello da Coruña por eh, porque sexa no Teatro Colón pero espero en algún momento ir al Teatro Rosalía Asma mapoulas, que é onde realmente lle corresponde. La, y ya con esta sí que se matamos si vosotras no queréis eh, engadir nada más, es decir, sobre todo para... Nada, bueno, también decir yo público ...que esto no va a ser algo... Eh, eh, porque claro, estamos hablando de memoria histórica, parece que todo a ser a ser morte, tal. No, no, hay muchísimo disfrute, ...hay mucha danza... danza, hai mucha música ...y hay... vídeo, hay que hay que vida. Sobre todo, hay vida. Sí, porque, ah, porque es eso, ¿no? Eh, eh, eh, por eso comentamos ¿no? la parte, ¿no? De, evidentemente innecesaria, porque muchas veces hay mucho esquecimiento de, la memoria de poner en, valor, ¿no? a, las vidas e a, las e loitas de, todas estas mujeres y e todas estas personas contra el fascismo, pero también la necesidad, porque cada vez o, notamos que es más necesario de, de remarcar eso, o, que somos barrio, y que somos vida, o que somos comunidad, y que somos... y eso es muy importante, pensamos que, que la obra por lo que podemos leer y, y queremos ver, es decir, eh, también lo, lo, representa, por eso también animar ¿no? a la gente a que, a que se apropie sí, sí. A, a, esta a estrella, pero sí que queríamos preguntarte a ti una, una pregunta, Carmen, es decir, a lo largo do, do proyecto de, de, esa, de esos eh, máis de, de 10 años, es decir, a, a has podido falar con, con alguna destas persoas o con algunos de, de, dos familiares tamén? Sí, con familiares con moitos, sí. Mm. E, e tamén quero quero contar unha anécdota porque para min foi foi super tenra, non? Eh, cando facemos a, som, a estas homenaxes ali na, na placiña, hai unhas 4 ou 5 mulleres mm, dese, dese barrio de que xa casi non quedan casas, non? Da época así tal, que el traen as súas fillas e sentan ali a ver Y toman un sol y no sé qué. Y e otro día topeime con unha delas na pescadería do barrio e díxome, oye, muchas gracias, mujer, por falar de nós. Dice, porque eu cando era pequena escoitaba falar na miña casa de todas estas mujeres. Y e estoy chea de orgullo por ser deste barrio de toda a vida y e varias generaciones y todo eso. Y vou a estar ali no teatro porque eu quero ver como eso luce. entonces para mí fue eh, bueno, esto, esto inesquecible, inesquecible, decir, los barrios tienen tanta vida y e son tan necesarios conservar ese espíritu de apoyo mutuo y e de confianza y e todo eso, y de charletas y de, bueno, esas cosas. Pues <laughs> sí, es que muy muy importante remarcarlo. Una una una pregunta, Alba, tú tú que eres bastante más nova que de, de, también, es decir, eh, pero eh, ti, ti tuviste todavía a sorte de, de, de, poder vivir ese, ese ambiente de barrio, ese ambiente de, de, de comunidade? Sí, bueno, eu, eu resido tamén aquí no barrio de Monte Alto, tamén estou eso, pois moi moi moi orgullosa de, de, de poder facer barrio, de poder ir á pescadería de sempre, de poder ir á panadería de sempre, e de, e de, de sentir eso tamén no laboratorio, non? Pero ademais de iso, eu en certo modo vivín a través de Carmen, que ademais da miña compañeira e socia, pois é a miña nai, <laughs> Entón, <laughs> claro, entón eu, eu dende pequeniña, pois a, a verdade é que vivín, vivín a través dela eh, moitas loitas e moita e moi moito o que pasou, non? Tamén tamén na época de da dictadura e de pois de todo de todo o, o ese ambiente de de de loita que que era era moi xenerosa, non? Era era tan xenerosa que poñían a, a vida, poñían a vida en eh a favor de todo iso, non? E, eh, e eh, dos últimas preguntiñas para ti, para ti Alba, una, una a nivel eh, eh artístico, decir, eh, cuando ti que, que venes, aínda que no comentabas que, que isto é es unha obra que tiene moito de dramaturgia e moito, moito de a parte, digamos, máis teatral, si é que a danza no, no tamén, no? pero tú que ves de, de, do campo de, de a danza, é dicir, cando cuando te enfrentas a una hora en este sentido, ¿no? Porque además aquí también eh, estás en directo con la música, estás en la danza, estás en, la interpretación textual, ¿no? Es decir, eh, cuando, no sé, decir, es, es máis complexo a la hora de abordar un proxecto que, que es tan, tanta mistura o no? Cando es un proxecto de, de danza soa es todavía máis complexo? Bueno, depende, mm. depende, depende do proxecto máis que de, eu creo, eh, máis que de da rama ou do, do formato, non? Uh eu creo que eu creo que este proxecto foi un proxecto complexo porque hmm. porque pol, pola responsabilidade que temos, non? De encarnar a, a, a esas persoas que puxeron a vida en xogo, non? Pero pero pero bueno, eso creo que non quere decir que nun proxecto solamente de danza non sexa tamén igualmente igualmente difícil. É certo que eu me sinto moito máis cómoda co corpo exclusivamente, entón obviamente tiven que perciben que, tener esa, parte teatral, ¿no? Mm. Y esa parte teatral ...es cierto que, que, bueno, que, que, levo también ganos de... Creo que todas esas todas esas bailarinas y bailarines... deberíamos pasar por lo teatro, porque creo que deberíamos deberíamos aprender tamén utilizar a nosa voz e utilizar todo o que este na nosa man para poder expresarnos, non? Creo que o teatro nos nutre como bailarins e como bailarinas e eu así o fixen, levo tamén uns cantos anos facendo teatro, non? Tampouco é a miña primeira experiencia teatral, pero bueno, considero que é máis ben o proxecto o, o que ten, non o formato, o proxecto o, o que ten especial especial relevancia e especial dificultade tamén en escena. E, e, esa última curiosidade, é dicir, máis alá de que de, de tanto en vez tenemos os que estamos en esto de a comunicación, no, no como nai, pero ahora que ela non nos oye moito, é dicir, eh, ainda que non é a primeira vez que, que traballáis xuntas, é dicir, como é Carme Cotelo de, de directora? É, é dura ela o que? O como é a cosa? Pero, É eh, dura, é eh, dura de carallo. Sí. é <laughs> dura de carallo. Sí, pero pero eh, eu, eu sei como traballa porque a parte de, de ter unha relación con ela como como nai, eh, eu sei como traballa tamén a nivel a nivel eh, la, bueno, a nivel de, de, de teatro, digamos, sí, sí. non? e en, eu, eu sou unha gran fan do seu método, creo que funciona, entón hai veces que teño que, que, que contar hasta tres, e dicir, bueno, isto vai ser productivo, porque realmente ela, ela ten ese traballo de sacar de min, de sacarme da, da miña zona de confort, sabes? non, no, ela ten ese traballo, ten esa responsabilidade. Entón eu teño que aí facer esa distinción entre nai e directora, cosa que non é sempre sinxelo, por suposto, <laughs> pero claro, pero pero confío moitísimo nela, moitísimo, porque, bueno, sei, sei, sei como traballa e sei o resultado tamén, e, e, e eu son unha gran fan do seu método, así que eh, adiante con el e así e espero que que dé resultado tamén na miña pel. O, o método o método refírese que, que ao mesmo tempo ela é a miña alumna en teatro, non? Entón, <laughs> o método é ese. Pero si eu son unha persoa moi apaixonada e, e moi dura, e dura tam, comigo a primeira, non? Pero tamén con todos con toda a xente que, que traballo e ás veces, pois bueno, eh, si a xente apaixonada o que temos é que ás veces somos super riquiños e ás veces somos ah. un tsunami, non? <laughs> Que, coste que no vamos a decir que a nosotros ya nos habían advertido, es ¿eh? no nos cuando decimos que íbamos a ¡Oh! hacer la entrevista, no, no, pero para, no era para mal, nos dijeron, ah, pues Carmen, como diciendo, eh, vale, o sea que, no, pues la verdad que nosotros no, estamos eh, encantadas de, poder haber y contar con con, las dos. Queremos lembrar antes de eso que, que a Estrella es este este 17 de abril en el Teatro Colón a, las 8 de la tarde, que, ya se pueden a, topar y comprar las entradas de, eh, vía, vía internet. Eh, simplemente, evidentemente, agradecervos, eh, pero que si vosotras queréis engadir cualquier cosa, no os encantada de que os hagáis. Bueno, que me encantaría en celo Teatro. Es decir, y no lo digo solo por la cuestión económica. Sí, sí. digo también para porque es un momento también de disfrutar, y de y de reconocer e de dignificar. Nós sabemos que con isto non imos gañar moitos cartos, mm. pero pero sabemos que era que hai cousas que hai que facer porque sí, porque é o xusto e é o que corresponde. E, e logo, de, e logo mm, recordar tamén que, que esta é unha obra moi feminista, mm. eh, onde, onde as mulleres falan desde moitos de, de, de cousas moi e, e porque tamén, é dicir, mm, si como como como como como se como se lava unha muller, como ta, é dicir, hai moitas cousas que que que fala da parte mm, de, de mulleres, non? Que que me encantaría disfrutar este día con, con todas e con todos no teatro no teatro Colón, que o Gallá sexa pronto e eh, outro teña o nome que lle corresponde, María Casares, e que bueno, e que sexa un disfrute para toda a cidade, non? en principio para esta ciudad... ...y después ya veremos. Eh, vamos, confesamos que, que, si alguien se anima, nos vamos a intentar, aunque estamos en, físicamente en Compostela, así que, que vamos a intentar ir. Eh, si nos deis, así que queremos, eh, falabas, ¿no? De, esa necesidad de, de, de, de por memoria, por, por, por, por, por, honra, por, por, por, lembrar, ¿no? Es decir, de, desear este este Teatro Colón. falabas de, las mujeres, pero nos también, ¿verdad? Recomendamos a, obra eh, también para, para todos los hombres porque pensamos que muchas veces o teatro eh, ese punto que <laughs> sí, porque muchas veces otras otras cosas, pues no, los hombres muchas veces somos un poco, vamos a decir, eh, vaguiños e tal, pero el teatro creo que, que puede ser un punto muy importante de formarnos, de aprender, de disfrutar de, desde ese desde ese también desde ese también feminismo, eh, feminismo entendido como eso, como, como una fuerza que seamos quien seamos nos puede, nos puede voltear para, para una sociedad de mayor, para una sociedad de donde todas mm. podamos ser lo que queramos. Exacto. Exactamente, una sociedad de igualdad. Bueno, pues pues muchísimas gracias a vos, estaremos encantados, por supuesto reservo vos una buena plaza, vale? <laughs> tranquila, que no, no sé, ahí eh, eh, podemos decir, además que, que, lembrar, es decir, que, que no, no Cóstame moito valorar o, o lo que es caro o barato, pero que 12 euros por por ver unha obra de teatro, bueno, decir, no, vale moito. Euros... Exacto, uh, no, no, sí, sí, sí. Eh, a xente non ten nin idea do que costa unha produción deste tipo. <laughs> pero non no, no vamos falar de cartos porque no, no. Este, non, este non é o tema, vale? No, además nos vamos a ir si, si nos deixades con, con unha das pezas, ¿no? Que, que es Los Suspiritos de, de Lisa Medina. Sí, de Lisa Medina que está en, en México porque ela é mexicana e que estivo, tivemos o placer de escoitar e de vela, que ela tamén é bailarina, mm. no laboratorio escénico, porque fixeron unha residencia técnica el, ela a máis un compañeiro dela. E foi cando escoitei esa, esa canción, pedinlle, por favor, préstanola, porque toda toda a música é inédita e é feita para para obra, que mm. eso é que non sempre Pues, temo la suerte de que se construya una música que acompaña una pieza de teatro, ¿vale? Y, e ella, pues, es, esa maravilla de canción, pues, me parece muy adecuada. Muchísimas gracias pues con esa maravilla, con nuestro agradecimiento de verdad, eh, como se dice en el mundo de, teatro que tengáis en este... Moita merda. Moita merda, es decir, eh, <laughs> A, así que, que, que graciñas, eh, estamos en contacto. Vale, moitas grazas a vos. Chao. Chao. Un aperto. Apertiñas. esas pausas, esos suspiros. suspiros desaparece uno. A los cuantos suspiros se vuelve, se vuelve. Continuamos aquí nos Poconchos o matutino de Radio Calimera eh, Bueno, ahora después de, esta entrevista Queremos lembraros eh, recordar eh, que esta semana tenemos dos citas que, creemos que pueden ser interesantes Por, una, por un lado, o próximo xoves 7 de abril de 10 y media de a 12 de, de en el mercado de abastos de aquí de Santiago de Compostela pues hay un, acto solidario organizado eh, para el pueblo ucraniano, que es un café solidario en favor del pueblo ucraniano, donde se van a servir eh, dos melindres y un café por dos euros. Eh, esto estará dentro de la presentación de la Festa Dos Melindres, que se celebrará próximamente. todo lo que se recaude irá destinado a la ONG ...y a facendo nenos de Ucrania y Galicia y en esto colaboran pues la Asociación de Repostería Tradicional de Melide Terra 12 o Café Arraigos de Melide, las entidades Coffee Spirit, e Cilum, Cooperativa de Lactos Unidos. Es pues eso, ¿no? aproveitando eh, esta inauguración de la festa de, de Melindres que ya lleva eh, 30 años, pues tamén a aproveitar que unha forma de, de poder eh, dar una, un respaldo, una, una, una confianza eh, una, un apoio a, ao pobo ao pobo ucraniano. E eh, tamén dir que o próximo Benres 8 de abril, este Benres, eh, aquí en la Casa do Peixe, celebramos se celebra a actividade Punk pola Paz, una actividad que, que, irá, pues, o que se recaudará, será un acto benéfico para as víctimas de, dos los conflictos internacionais en, en general, eh, buscando que, que non, hai, non haxa máis, máis guerras e, eh, e que por fin podamos falar de un mundo en paz e, eh, e en xusticia para, para todos, sen, sen, sen ninguna diferencia este Pum por la Paz. Comenzaré a las 7 de la tarde con una charla dentro de la campaña regularización ya de, este movimiento estatal, pues una charla que donde se preguntarán ¿puede ser un país libre España cuando no se respeta los derechos de todas las personas que viven en él? Por la justicia social y la regularización ya, porque pensamos eso, ¿no? No estamos totalmente de acuerdo en que no puede haber libertad si, todas las personas, se sean de donde sean, eh, pueden tener una vida plena, eh, eh, tener eh, decidir o que volen facer e non tener que estar dependendo de, de ter ou no documentos, de ser perseguidas, de ser explotadas, por eso regularización e libertad para todas as persoas xa. E tamén, pois eso, o acto tendrá un acto central que son os concertos que comenzarán a, a las 8 con, con el grupo Lamprea Explosiva xa, e despois descoitaremos a la siguiente de Los Trego Y e, por último a las 10 con Teima. Recordar eso que es aquí en, la, en el CSOA Dosar, en la Casa do Peise, en la Rúa de Curros Enríquez 28, 28 en Santiago de Compostela. Este Pum por la Paz el día 8 de abril a partir de las 7 de la, de la tarde. Estáis todas convidadas. y e también eh, os choves a partir de las 10 y media eh, de la mañana no Mercado de Abastos este acto solidario donde podemos disfrutar de os melindres eh, tender un ponte hacia o povo ucraniano. Así que entre todas podemos hacer un mundo donde quepan moitos mundos. Hay criminales que proclaman tan campantes la maté porque era mía. Así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar, la maté por miedo, porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho inventó un futuro desecho Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal, hizo de eso un defecto generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. Sapoconchos. O sapoconchos. Os cachopondos. <laughs> Hola, muy, muy, muy buenas. Pues muy buenas, Javi, ¿qué tal? Como ya la gente puede intuir, porque ya estaba escuchando también esa, esa sintonía tan, tan característica, pues ya estamos aquí en ya casi nuestra, podemos decir, segunda, pero casi tercera entrega de esta odisea de, de escribir. ¿Qué tal? ¿Cómo Exacto, va? Digamos que hubo un número cero y, eso sería la segunda. La segunda, <laughs> sí, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va la, cosa por ahí, por, las Valencias? Si estás en las Valencias, que contigo nunca se sabe. Sí, sí, sí, aquí salvando el mundo. Mañana sí que me voy para, para Castellón por la tarde, que tengo una presentación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la novela La terrible música de los estados rotos, que además, además ya puedo confirmar que, que ya ha alcanzado la segunda edición que saldrá esa segunda edición después de Pascua Y nada, muy contento, preparando ferias del libro, firmas. Qué ya lo sabes. Qué <laughs> pues, enhorabuena y, parabéns que dicen aquí, o sea que, y bueno, y que, por Castellón seguramente que, vaya, va a ir genial, porque conociéndote, que no, no es por hacerte la pelota, pero sabes que, somos ahí un, poco fans tuyos. aquí Eso está bien, eso está bien, ¿eh? <laughs> Tampoco me voy a quejar. <laughs> por ello. Nada, te hemos visto esta semana ahí en redes, también muy, muy, activo, ¿no? Sobre todo en el, grupo que lleváis ahí de, la, de de, escribir, ¿no? Es decir, de que la, que la gente está muy, muy colaborativa. Y hoy exactamente nos vas a hablar de, un tema también muy interesante, ¿no, Javi? Hombre, y tan interesante, porque es realmente de lo que depende de que el libro llegue a las librerías y por tanto a los lectores, hmm. que es la distribución es que la, gente tiene una idea muy, muy, muy, muy, muy equivocada de lo que muchas veces de multitud de aspectos del mundo editorial y uno de ellos es ese, la distribución. Olvidan que en la gran mayoría de los casos, excepto si la, editorial es una de estas super grandes tipo Penguin, Planeta, hmm. pero en la gran mayoría de los casos en editoriales pequeñas y medianas la editorial es distinta de la distribuidora, ¿vale? La, no es la editorial la que distribuye los libros en las librerías, sino que hay un tercer agente en medio que son las empresas distribuidoras. Y hay que tenerlas muy en cuenta porque son parte de ese, de ese juego, ¿vale? Y tenemos que tenerlo en cuenta también para, el tema de, de de nuestra decisión, que algo hemos hablado, hmm. de si autoeditamos nuestro libro o buscamos una editorial que evidentemente nos lo publique, pero que garantice también, porque además eso es parte del contrato editorial, su distribución, ¿vale? Eso es de, de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, sí, sí, la verdad que Sí, muchas veces es que se, idealiza ¿no? el mundo para, para, lo bueno y para también para, para lo malo, ¿no? el mundo mm. de, la autopublicación y que evidentemente tiene unas ventajas, pero luego tiene un trabajo detrás que, que, claro, es que esto acaba siendo pues eso, lo que es una profesión y entonces si lo tienes que hacer tú, pues, pues como si fueras un autónomo de cualquier otra profesión, hay que llevar todos los, pasos. Y hay que saber muy bien dónde te metes, igual que debería un autónomo pues saber muy bien dónde se mete, en qué sector qué público, qué ventajas, qué desventajas, qué debilidades, qué fortalezas. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y a la hora de autoeditarnos, tenemos que tener en cuenta que el autor por sí mismo no puede acceder hoy por hoy, y no creo que eso cambie, porque entonces las editoriales sí que mm, no tendrían demasiada razón de ser, no puede acceder a esas distribuidoras que le garantizan su presencia masiva, o por lo menos no, no no individual en las librerías. ¿vale? Luego lo de masiva también lo hablaremos ahora. ¿Qué ocurre? Que una librería normalmente trabaja con una distribuidora. Puede darse el caso, y las hay, que haya librerías, sobre todo independientes, que accedan a que el autor pues le deja ejemplares, le hace una factura y ellos se llevan el porcentaje habitual, que es de más o menos el 30%, ¿vale? del, del precio del libro. Eso puede pasar, pero primero es algo, no es algo, digamos, general, sino que depende de cada librería, y eso obliga al autor a tener que ir con el libro bajo el, brazo, librería por librería, para que le digan que sí, que le digan que no, y luego hacer cuentas, ¿vale? Con ella. Lo que hace una distribuidora y una editorial es que hace ese trabajo por nosotros y por lo menos da la posibilidad de que cualquier librería pueda pedir esa obra, ¿vale? Porque esa es la siguiente parte, ¿vale? Como lectores, y por tanto, lectores que luego pueden ser escritores y que se van a quedar con esa idea, creemos que cuando, no sé, si el libro sale el 7 de mayo, eso quiere decir que el 7 de mayo va a estar en, las en los estantes y en las mesas de todas las librerías. Y eso no es así, incluso aunque tengamos una editorial con garantías a menos, repito, que sea que seamos un autor top y estemos trabajando con Planeta o con Penguin, pero eso no es evidentemente lo habitual. A menos que sea, que, sea, Harry Potter, que vayas a publicar. Si vas a publicar Harry Potter, ya la cosa. Claro, si vas a <laughs> publicar Harry Potter Si eres cualquier autor de eso, de Planeta o cualquier autor, digamos, con, de los que vemos, o sea, las mesas de novedades, ¿vale? Pero, mm. ojo, claro, eso es la punta del iceberg. Estamos viendo solo la, punta más visible, pero recordemos que hay 80.000 novedades al año editoriales, ¿vale? 80.000. Entonces, las que vemos de, las, de esos desembarcos pueden ser 200, 300, pero el resto, lo normal, es que la distribuidora la vaya ofreciendo junto con el resto del catálogo y puede ser, ahí, ahí, depende del tipo de distribuidora, depende de muchas cosas, pero puede ser que se tome mucho interés en, digamos, colocar tu obra, que eso, repito, depende más de la distribuidora que de la editorial, llegados a ese punto. O sea, la, editorial no tiene total control sobre eso. Entonces depende que les interese meterlo en su catálogo y los ofrezcan mucho, o que el librero, por ejemplo, vea el catálogo y recuerde que ha visto una reseña de tu obra y entonces diga, ay, pues quiero ejemplares de esta obra. O sea, como veis, no es un juego masivo, sino que es un juego más bien de gota malaya. No llega a normalmente no llega físicamente a todas las librerías tu libro al mismo tiempo, pero sí que llega la posibilidad de pedirlo, ¿vale? Entra en catálogo, que se llama. Entonces, esas distribuidoras hacen de almacenes mediante los cuales esa librería va a poder pedir esa obra y esa es, la distribuidora normalmente la que le va a enviar esa obra en un par de días, ¿vale? pero normalmente bajo pedido de librería o porque, por lo que sea, el distribuidor le haya interesado colocar nuestra obra por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea. Le haya interesado colocar nuestra obra en la librería o en varias librerías, ¿vale? O en otras cadenas tipo bueno, en otras cadenas, sí, perdón. Sí, sí, <laughs> sí. No, no, tranquilo, tranquilo, si eso que, estamos hablando de, estamos hablando de libros, o sea que hay que hablar de, los canales, no no pasa de, ah, Exactamente, los canales digamos masivos, ¿vale? Entonces, eso como veis es un juego que, que, que no es el, el yo escribo mi libro, la editorial me lo publica, y cuando el día de lanzamiento están todas las librerías. Repito, eso es lo excepcional. Lo normal es eso, que, que tú puedas, eh, digamos, pedir ese libro y que ese libro esté a, disposición, si no está físicamente, en, ese, en esa librería. ¿Cómo podemos los autores procurar que eso, desde qué, poder, entre comillas, tenemos nosotros para que eso sea eh, más amplio, que vaya más allá? Realmente, en el fondo, ninguno, pero sí que podemos eh, animar a nuestros lectores por redes sociales, por los canales que tengamos con ellos de contacto, a que pidan ese libro, ¿vale? Que pidan en su librería ese libro si no está. Que no se queden con, ostras, es que no estaba en la mesa de novedades. Que eso pasa muchas veces, de, que sacas un libro y tu primo te dice, uy, pues yo iba a Corte Inglés y no estaba, pero a lo mejor sí que estaba en la FNAC, o a lo mejor estaba en la FNAC, también va a depender del número de ejemplares de tirada, ¿vale? Porque evidentemente si si es un número, no sé, mil ejemplares, es imposible que haya 40 en cada librería, es evidente, ¿vale? En, 20, 30 librerías agotaríamos ya esa tirada y eso Entonces, como veis, son muchos factores, pero lo, como, como decía, ¿qué podemos hacer? Animar a que la gente pida en, su librería más cercana, cada uno en la suya, ese libro, a que pregunte, ah, pues mira, si no está, tráemelo, ¿vale? Cuando, cuando empiezan a haber interés, es cuando esa librería si no se lo ha el distribuidor, se lo va a pedir, ¿vale? Va a pedir más ejemplares. Ya que pido uno o si vienen dos o tres personas, evidentemente para eso pido 10 o 15 o 20, ¿vale? Y entonces el libro se empieza a mover. Eso por eso siempre digo que la publicación del libro es el inicio de otro viaje, en el que nosotros tenemos gran responsabilidad, ¿vale? Si multiplicamos, digamos, y nos movemos y conseguimos firmas en librerías, esa librería evidentemente para proveernos de libros para esa firma, tiene que pedir, ¿vale? Al pedir está demostrando a esa distribuidora que hay un interés. Y por tanto, cuando va detectando que hay un interés, es cuando va a empezar a ofertar ese libro a las librerías. Como veis, todo se va retroalimentando. Y nosotros podemos ver mucho más de lo que parece, aunque parezca en un primer momento que no tenemos control sobre ello, pero sí que tenemos influencia sobre ello. No tenemos control, pero sí que tenemos influencia. Pero para eso, desde luego, tenemos que movernos, tenemos que estar activos y tenemos que, como diría <laughs> mi amigo Tony Farza, mover el manzano, ¿vale? Agitar <laughs> el manzano para que las, las manzanas caigan. Y eso es muy importante, pues eso es lo que hemos siempre dicho, ...sea autor autopublicado o sea, da igual, autor que te publica una editorial, ese dominio de la marca personal, del marketing online y también, o, o, del marketing offline, y también de esa mentalidad de activa, de seguir adelante y ser nosotros, porque nadie nos va a sacar las habichuelas si no somos nosotros en un primer momento, ser nosotros los que avivemos ese fuego, esas, eh, esas chispas, para que forme una buena hoguera y que todos los agentes de, esa cadena, las librerías, la, distribuidora y la editorial, que cuando empieza a ver que la distribuidora le pide ejemplares y más ejemplares, entonces va a ser cuando nos va, más nos va a apoyar. ¿eh? Parece mentira, pero el mundo editorial es así, te arrojan al agua y tienes dos, o te hundes porque nadie te va a tener un flotador, o demuestras que nadas, y entonces curiosamente será cuando te tiren todos los flotadores que quieras. Es la paradoja. Sí, sí, la verdad que, es así, ¿no? Es decir, además, eh, que luego también, pues eso, ¿no? Que ahora escuchándote, ¿no? recuerdo el caso ya que ahora ya, o sea, me, acabo de asustar porque mirándolo un poco ya, ya hace, va a hacer 11 años, ¿no? Es decir, de, que hubo, porque además era de, no sé si era exactamente de, de dónde es el hoyo moreno, no sé si es de Castellón, pero bueno, que, pasó aquello, ¿no? De, del bolígrafo de Gel Verde, ¿no? Que fue ahí una... una pero claro, él, lo ha explicado muchas veces, ¿no? Es decir, que él eh, tuvo que patearse, porque sí que decidió en aquel momento autopublicarse, que luego pues ha tenido la suerte, ¿no? De que, de que Spasa y tal lo pudiera pero claro, yo creo que un poco me, me viene escuchándote a ti a, que, digamos, eh, hay que hacer eh, lo que él hizo de, de, de, de, dar la paliza, por decirlo así, pero que es muy importante lo que estás diciendo porque ese dar la paliza tenemos que saber de, qué forma también. No sé si me refiero en el sentido de que, de que si vas por una editorial lo tienes que hacer de una forma, si vas a... De, pero que el trabajo hay que hacerlo igual, eso sí que es cierto, pero que es muy importante Mm. Sí, sí, eh, pero que en el sentido de, lo que estabas diciendo tú, de, que sepamos las cosas, cómo las estamos haciendo, porque si no muchas veces ese trabajo puede ser eh, muy, muy muy bien, o sea, muy con muy buena intención, pero al no estar enfocado hacia lo que queremos hacer, que al final no, no, sirva para nada y, sea también una frustración muchas veces, ¿no? Por supuesto, sobre todo por eso, porque pensamos que una vez, incluso aunque sea una editorial real, no, no como las que hablábamos la, semana pasada, que desde luego esas no tienen ni distribución ni, ni nada. Pero aunque sea una editorial real, sea pequeña, mediana, no podemos pensar que el hecho de que nos publiquen, y aunque sea una grande, ¿eh? o sea, eh, eh, hay veces es raro, es no es normal, pero hay veces que una primera novela puede ser publicada por una editorial grande, pero aún así, aún así, eh, cualquier bestseller, eh, estoy hablando de bestseller, cualquier bestseller sabe que el primero que se tiene que mover y el primero que tiene que estar ahí y el primero que tiene que vender su propio libro, eh, batiéndose el cobre en ferias del libro, eh, acercándose a cada lector, preocupándose, mm, no quedándose desde luego sentado, es el propio autor. Entonces ahí sí puede influir en esa, en esa circulación sanguínea que es el, la circulación del libro por las librerías, ¿vale? Y, de mano a mano entre los lectores. Si no, si esperamos que vengan a, por, o sea, por nosotros y porque simplemente ya hemos escrito el libro, ya no tenemos nada que hacer, aunque te edite una editorial grande, tu libro va a tener un ciclo muy corto y desde luego no te, normalmente no te van a dar una segunda oportunidad. Sí, <laughs> eso, eso es así, la verdad que, para, desgracia, ¿no? decir, que que aun cuando la cosa sale bien la primera vez es complicado, pues si esa primera vez no, no va adelante, pues puede ser un... Y eso no implica que, esto también muchas veces yo, yo lo, escucho en algunas... Es decir, puede que haya, no sé si miles, pero seguramente miles de libros en todo el mundo que sean y hayan sido mucho mejor de, muchos de los que se han publicado, pero por este tipo de cosas se han quedado en cajones o, o no han llegado realmente al público. Y esto es así. Claro. No basta con ser bueno, claro. hay que demostrarlo. es así. Es así. Te quería eh, ah. hacer eh, una, ahí no, no lo bate mucho más tiempo, que tenemos ya ahí una, ya para que la gente lo sepa, hemos llegado un poco a un acuerdo de, de, poco ahí ir, dando, como dicen aquí, píldoras, ¿no? Y así también es un poco, pero sí que te, lanza ahí porque he visto una, persona que, el otro día es que escuchó la, escuchó la, la, sección, eh, eh, la, odisea de, escribir, y no, nos comentaba una duda, yo te la lanzo ahí para, para preparar que queráis. No, pero la dejamos así un poco también para, para que tú la, vayas ahí, digamos, a lo mejor un poco trabajando, ¿no? Porque nos comentaba que yo, claro, no supe, no supe un poco cómo responderle porque también es esa cosa, ¿no? De él decía que, que, claro, muchas veces cuando te presentas a, a un concurso, digo porque también te lo he visto mm. ahí en el, en el, en el grupo que lo, lo compartíais un poco vosotras y, y, raíz de ahí, pues también me, me dije, mm. joder, parece que nos, os, lean la mente o algo, ¿no? Bueno, la persona preguntaba que, que claro, él sí que pues era una persona que es, es una persona, vamos, es una persona que una, una mujer que, que sí que suele enviar a premios y esto, pero que, cuando es una cosa, porque ahora ya hay este tipo de premios que, también se hacen y que algunos de ellos son reales y que tienen su pero que se hacen, se, vía online y que a ella le genera muchas dudas no porque claro mucha gente no puede no tiene esa capacidad de, de, de, de registrar la obra antes de, publicar y todo esto no entonces ella dice que cuando lo envía pues le da mm. mucha cosa de que si no sé, que si hay alguna forma de, poder demostrar que, es tuyo eso, porque qué pasa, ¿no? Si lo envías y ya te digo, yo hablando con alguna, alguna escritora y algún escritor, me dicen que no es lo común y que eso es muy, o sea, que no suele pasar, pero claro. No, No, es lo, común. Pero yo mi consejo como todo, pero eh, tú fíjate, una cosa es, como ya sabes que soy coach, una cosa es la emoción y otra cosa es la realidad, ¿vale? Lo que tú me planteas es que se queda con la cosa, eso es una emoción. ¿vale? Una cierta ansiedad, un cierto miedo, ¿vale? Y por otro lado, eh, lo que ocurre en la realidad es cierto que, no es común, ¿vale? Y es sería muy raro que eso ocurriese. Alguna vez, ¿vale? podría ocurrir, pero pero no, no es no es común. Pero lo que respecto a la pregunta en sí, ¿vale? Lo aconsejable, lo aconsejable es que se registre la obra desde el momento, mira, hay una es que esto no es, muy conocido, pero una cosa es la publicación de la obra y otra es la divulgación de la obra, ¿vale? Sí. Se divulga desde el momento que tú se la envías a alguien que no eres tú. Lectores este, B, eh, em, editoriales, mm, para que vean a ver qué tal, mm, correctores, concursos. En ese momento no estás publicando la obra, pero estás divulgando. Entonces, mi consejo, que como mínimo, porque es incluso gratuito, se registre en Safe Creative, ¿vale? O en cualquier plataforma de, protección de derechos de autor, o sea, de registro de derechos de, autor, ¿vale? Eso es gratuito, entonces, eh, digamos, no, no lleva ningún coste y es muy sencillo, entrar en la página y hacer, ¿vale? Eso te da una cierta prueba, ¿vale? Una cierta prueba si hubiese un conflicto. Lo ideal, realmente, sobre todo si es una novela, es que se registre también en el registro de propiedad intelectual, que eso es un documento público, ¿de acuerdo? Como si fuese el registro de la propiedad inmobiliaria, ¿de acuerdo? Eso es como si esto fuese mm, por puntos, eso daría la máxima puntuación de prueba de que la obra es nuestra, ¿de acuerdo? Al divulgarla. Pero si no se quiere porque se considera más engorroso, porque es más pasta, aunque realmente tampoco las tasas son altas, son los 11 euros, mm. por lo menos que se registre en Safe Creative, Vale. Luego, si no se registra, también hay otras pruebas, como, como por ejemplo el correo electrónico que tú envías. Mm. ¿De acuerdo? Eso se puede pericialmente ver que tú has enviado un correo electrónico a tal sitio con tal contenido. ¿De acuerdo? Pero ya son pruebas, pero no son pruebas tan contundentes. Entonces, mi consejo, para quedarse más tranquilo, aunque no sea lo habitual, mm. el hecho de registrar a la obra o bien en gratis Creative o si es posible en, la, el registro de la propiedad intelectual, ¿vale? Y si no, guardar muy bien el correo electrónico, donde se envió, si hay una respuesta, guardar también bien esa respuesta, y si pasara algo que no tenía por qué pasar, ¿vale? Pues por lo menos tenemos esos resguardos. Ese sería mi consejo. Pero por lo que, claro, ves, yo ahí también estaba muy, muy engañado, ¿no? Por lo que has dicho, es decir, eh, registrar una obra, estamos hablando de que puede costar, no sé, máximo 20 euros, por lo que tú has dicho. Sí, unos 11 euros, ¿eh? Está el tema. Ah, vale, vale, vale. Pues mira, yo ahí también pensaba que era, no sé, estas las tasas, digamos, lo que, lo que te cobran son las tasas. Lo único, sí que es cierto, es que te piden en el registro físico una impresión, o sea, que, que mandes el manuscrito impreso, ¿vale? Entonces sí que es cierto que ahí sí que te cuesta pasta imprimirlo, ¿vale? Eso, es realmente la pasta, pero el coste de registrarlo en sí son unos 11 euros de tasas, ¿vale? Sí, bueno, pero... ya te digo... Que me refiero que ese, ese registro, porque claro, tú ah, hablas de lo de las copias, pero que cuando se tenía, o, en algunos premios que se sigue teniendo que enviar físicamente, es decir, que me refiero que tú haces ese registro y ese, ese, registro ya es de tu obra, ¿no? O sea, eso ya te sirve para cualquier. Claro, claro. Eso sirve, eso es universal ya, ¿eh? O sea, universal, no, español, ¿eh? Universal. porque hay un convenio internacionales de reconocimientos de requisitos, ¿vale? Entonces, eh, solo tienes que hacerlo una vez. Y eso ya es para siempre, no es, no es como una marca que además lo tienes que, volver a, a, poner en vigor, actualizar, etcétera, y renovar, que no me salía la palabra, lo tienes que renovar. Eh, aquí es una vez y ya está. Entonces, ya te digo, lo ideal es registrar la propiedad intelectual, antes de divulgar, ¿eh? no antes de publicar, antes de divulgar. Y si no, y hay veces, ojo, que te lo piden ¿eh? las, algunas editoriales serias, que eso esté, incluso cuando se lo envías a un agente, nosotros es que no hemos hablado todavía de ello, ¿vale? O sea, cualquier divulgación, mi consejo es que previamente se registre. Como mínimo, mínimo, mínimo, en una plataforma de, registro de propiedad intelectual privada. ¿vale? Eh, pues, bueno. sí que es online, no lleva coste alguno, pero sí que es cierto que se considera jurídicamente un documento privado, como un contrato. El otro se considera un documento público, que tiene muchísima más fuerza, pero bueno, puede valer, ¿vale? Sí, vamos, que si sobre todo uno piensa que se o una piensa que va a ser su obra y de, de, de, vamos, que la he dejado todo el corazón, y pues que gastarse 20 euros a la larga no, no es una cosa, decir, no es una... Y sobre todo te da, lo que hemos dicho, tranquilidad. Sí, sí, sí, sí, sí. que, ojo, ¿eh? Que las posibilidades son bajas, no suele ocurrir, pero eh, es la tranquilidad. Eso también, no, no, yo ya te digo, eso sí, de remarcar eso que, porque eso, ya te digo, hablando con un tres o cuatro, porque además ha sido tres o cuatro escritoras y escritores, las cuatro coincidían. Eso lo que tú has dicho, ¿no? Es muy poco habitual, pero también lo que tú has dicho, es decir, muchas veces esto viene más por la propia tranquilidad de la persona que, sí por el que pueda pasar o no. Las emociones van por su cuenta, ¿sabes? Entonces, ese temor, pues lo puedes, digamos, aplacar a través de ese mecanismo tan sencillo. Bueno, pues ahora que ya la, sintonía ya va, ya va entrando aquí poquito a poco y eh, deseándote que, esas presentaciones y que, lo que llevas adelante vaya genial, tengo ahí una, ah, pues última preguntilla así de, rebote. Tú cuando, cuando, cuando te pones ahí a escribir y eso y tal, ¿tienes alguna canción o alguna eso ahí que, que te levante un poco la pues, supongo que tendrás muchas, pero hay alguna ahí que tú digas, Buah, pues cuando me pongo esta me como el mundo, o, no. Pues, es que voy cambiando. Ah, la, última es... <laughs> la última es la, Do You Wanna Taste It, la, sintonía de la serie del Pacificador. Ah. <laughs> que, es que me hace mucha gracia y, y me anima bastante. Pero voy cambiando, ¿eh? Ahí soy muy variado. Hay veces que me pongo música más clásica, luego otras veces heavy metal, es como tengo el día. <laughs> Soy muy variado. Vale, vale, vale. No, era una, <laughs> curiosidad, que no, porque como te, hemos visto ahí, que sí que, <clears throat> perdona, que pues eso, que estás ahí muy activo, digo, seguro que, él, es de los que la música también le, motiva un montón. Sí, sí, a tope, a tope, a tope. Sí, <laughs> Oye, pues nada, que lo he dicho, que, que, así como es habitual, pero para mí por ser habitual no deja de ser de verdad una, una, suerte, un lujo, un agradecimiento que, podamos estar aquí compartiendo esta, esta odisea de escribir, que a la larga entre todas haremos que sea una, una odisea, pero más grata de, de, de lo que, de lo que es y en sí que, que decir eso, ¿no? Que sobre todo la gente que escribís, que escribís el escribir a la larga es, es, es muy saludable también, es decir, que, tiene muchas cosas. Hay que disfrutar, ya, ya, hablaremos también de ese tema, pero hay que disfrutar del proceso, no pensar tanto en el resultado y eso eso lo hace muchísimo más agradable. Pues con esa con ese consejo no nos quedamos y <laughs> lo ha dicho Javi que no nos encontramos el, la, próxima semana y que para cualquier cosa aquí estamos y que, eso que sea un éxito tanto en Castellón como como el resto de, presentaciones. De verdad que, un abrazo muy grande y gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Chao. Buenas tardes. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. straight to the stars on that flying thing. Getting high, getting snow blind games. Said, hey. Pikachu and Chickapoon in the world beyond. Gotta beat, gotta heat on the phony string. Tear your world gear. Anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun. Galiña Alternativa Continuamos aquí no Sapoconchos, o matutino da, da Radio Calimera E ben, agora vamos a un pouco tamén eh, A verdad que, que ao, ao largo do, do programa ao tema de, de a memoria, o tema de, de a vindicación, o tema de, de sacar moitas historias, ¿no? De, de represión que, de, que están en o silencio, ¿no? Es decir, de Eh, antes falábamos de, de, de, as, de, de as mulleres en a Coruña, ¿no? de, de, de desta loita que, que las levaron desde tamén la, las casas refuxo. E eh, ben, pois agora estamos eh, a falar eh, de Cartoturxa da Represión, una obra que realmente es un conjunto de textos, pero bueno, y que también se presenta eh, en Compostela, en Vigo, pero bueno, un poco para hablar de, todo esto, y eh, seguramente de alguna cosa más, eh, ya nos acompañan con nos Carlos Labraña y Julio Fer, que son dos de las personas que participan en no proyecto, eh, o primero que todo, buenas tardes a los dos. ¿Cómo, estamos? ¿Cómo estades? buenas tardes. ¿nervios tardes. por la presentación o ya sois curtidos en estas en estas loitas? <laughs> Somos curtidos, perfe perfectamente curtidos. Sí, sí, sí, no está... <laughs> sí o, o certo que xa ambos os dous xa levamos moitos moitos anos traballando e con moitas pezas representadas e, e publicadas, o que pasa que, bueno, a presentación de, desta de tarde pois é especial, eu creo que pola, pola temática que uh -huh. sobre que vai esta carta turxa incompleta, eh? incompleta, que ven no título moi, moi, moi incompleta. O importante é que sexa o inicio, claro. o de poñer a andar, o de poñer a andar. É dicir, este é un proxecto que, que nace en, en Dramaturga, que Dramaturga é a Asociación de Dramaturgas e Dramaturgos Galegos, que cada ano pois sacamos un libro mm, con pezas breves de teatro eh, e que este ano, bueno, o ano pasado en realidade, pois eh, decidiuse que íase tratar o, o tema da memoria histórica, porque é un tema, humano que a veces quedou un chisco afastado do, do, do teatro en este momento parecieronse importante eh, resaltar resaltar, non sei, Julio eh, comenta ti algo es, es claro, sí, sí, sí, que o tema da memoria histórica parece moi importante para suliñar en nestes, nestes momentos e que, e que por iso tamén dramaturgas, a Asociación de Dramaturgas e eh, Dramaturgas pues tomou tomó esa iniciativa. Y que en el libro, pues eh, finalmente participaron cinco personas, ¿no? Ana Abad, Marcos Avalde, Alfonso Becerra, Raquel Castro, Carlos Labraña, ti, eh, somos, somos seis. Somos, seis, somos seis, sí. sí. <laughs> Cada texto es una, visión muy particular de, cesanos terribles de la represión, sobre todo ambientados en, en cárceres eso en campos de concentración y por eso tengo el nombre de Carto de Turcia, porque trata de, hacer un percorrido por, esos lugares que fueron, digamos, los... os espazos da represión. Ademais, eh, eh, polo que podemos ver, que queríamos decir que, que a presentación de, primero, la, la de esta tarde es eh, a, las, a las 8 en la librería Pedraira, aquí en Rúa digo aquí porque Pedre, no nos, na librería Pedreira librería Pedreira librería Pedreira a, a, a Pedreira tarde na, na rúa, rúa do Home Santo 55 santo? Aquí. En Santiago de Compostela. Digo aquí porque nos estamos hablando desde desde Compostela, digo porque si alguien eh, nos escucha de, otros lados que sepan que hoy es en, en Compostela, además una falaremos un poco más do, libro, pero remarcar, ¿no? que, esta presentación viene pues eso, a eh, se una lectura dramatizada de, de a peza que, que escribes ti, eh, Julio, eh, que es el, aviador inmóvil, o aviador inmóvil, de una peza ambientada eh, ficcional pero, pero que precisamente podría ser real. He ambientado en visitado Franco en el año 1971 a, Santiago de Compostela, coprotagonista de un dos represariados que, que estivo no campo. Además eh, de, de la presentación de, de esta tarde, que, que, eso no es, a cargo de, de, Afura Teatre esta, esta lectura escenificada, primero viene, viene ¿no? una, un, digamos un, un contexto, eh, una presentación de, de, Antón Labraña, que pertenece a la Asociación eh, Cultural Memoria Histórica de democrática, ¿no? eso así, esta tarde a las 6, a las 8 en la librería Pedreira, aquí en Santiago de Compostela. Es decir, eh, empezaremos un poco, para poner en, contexto con esa visión de, de Antón, que nos dará que está bastante imbuido en eh, na, na loita sobre, para a recuperación da memoria histórica. Logo, pois, en, elixiuse para, para facer esa lectura dramatizada a peza de, de Julio, porque é unha peza que está ambientada aquí en, en, en Bacolla, en Santiago, e como, era, como a presentación era aquí, el, pois, un pouco nos falará como desa peza en, en concreto. E un pouco, pois, eso é mm. eh, eh, o que comentábamos de empezar a facer memoria, de empezar a facer memoria neste momento que temos próximo as datas da, da Segunda República, que sería para a semana que ven. Ademais, eh, xa que sacou o tema o presidente Zelensky, ten que sacarlo un ucraniano, parece ser, para que falemos disto, pois con máis motivo, non? Sí, no Perdónade a miña ironía. No, no, no está, está ben, está ben. Eu, eu, eu, eu pensei o que acabas de dir, pero como has dito tú, por mí perfeito, así <laughs> un pouco pero tam, tamén, no, é dicir, eh, porque lendo un pouco, no, vendo o, o, o libro en sí, digamos o o formato físico de que vosotros presentáis dentro de, la editorial, ¿no? De, invasoras, ¿no? Es decir, dice, ¿no? me Fai porque lendo un poco de, digamos, lo que hace la hipnosis, ¿no? Eh, pues fala de eso, ¿no? De lo que estáis, de, lo que falabais, ¿no? De, esas historias, de esa discriminación de, las mujeres, del acoso a los gitanos, a los homosexuales, a, los robos de cativos, a, bueno, a, a tantas y tantas barbaridades, Pero hai unha das cousas que, que me lama moito a atención, no? porque ademais vene para mí un pouco ao filo de o que comentabas ti de, de, de, de onte, no? de, de este que teñe que venir Celécnica a lembrar a, a, a moita xente de, de esa que a, a, a onte a, aplaudía o tema cando falou de Guernica, aínda que moitas veces parece que que non, que non se que Guernica nunca nunca pasou pero digo porque en esta estenosis dice claro. saló dos campos de concentración, es decir, que, que dais por por supuesto eh, eu por a miña experiencia eh, a, pensa que, que, que tenemos moita inventiva cuando falamos de que en la dictadura e que durante el franquismo hubo verdaderos campos de concentración. Ainda estamos a así. Ver, que hubo que hubo, claro que os hubo. Eh, están documentados casi todos, no todos, porque hay hai algúns que todavía hai dúbidas, pero máis que dúbidas sobre a súa asistencia, dúbidas sobre a, a, a, o nome que, que deben ter, se son campos de concentración ou cárceres ou lugares de traballo, porque moitas empresas empregaron a, a traballadores da republicanos para, para facer moitas obras, entón eh, realmente non eran campos de concentración, pero asemellaban moi. Pero ao marxen de, de, de, de, de, este, de este tema dos campos de concentración, claro que houve outra represión máis silenciosa más oculta, que tiene que ver con, pues, con etnias que no usaban o como, por ejemplo los o o, mesmo as mulleres. lembremos que a sección femenina era también una una manera de adestramento que estuvo Vicente durante muchos años. Y además con, con parte cuando falamos de las mujeres, ¿no? porque por lo que hemos visto de, de, de obras y de otros trabajos donde donde la a, represión era puede ser de, sea ainda que sea muy duro decirlo, es decir, era era todavía más más cruenta y más cruel porque iba contra ellas, iba contra os fillos, contra las fillas, es decir, contra todo lo que la, las rodeaba, es decir, era fue fue bruta y eh, esa represión. Claro, ellos importaron un sistema de represión que se tiñan experimentado en Marruecos con la guerra del norte de África, igual que ahora Rusia experimenta causas en Ucrania que ya se tiña experimentadas en Siria. entonces la historia es la misma. entonces ellos eh, eh, hicieron una represión que sabían que iba a funcionar, que consistía en aniquilar aniquilar a, gente la a que no que disentía. Pero luego hubo otra represión las que con las personas que quedaron que consistía en, transformarlas, en, que pensaran que pensaran como ellos querían. ...y e luego claro, pues también contra las clases ...o las personas que no, que no concordaban la visión de pues pues también masinarlas ...o o pecharlas, <laughs> encerrarlas en cárceles, etcétera. Un poco el eh de de la represión, teníamos teníamos una sí que tenemos una duda porque no no vamos a mentir a ningún no, todavía no hemos podido tener el, libro físico de diante, ¿no? Es decir, de, se, eh, falamos de, todo de textos dramáticos o no? Sí, son, eh, son textos dramáticos, pero con, con matiz. Casi son todos monólogos y todos vienen acompañados de una explicación, de una, de una especie de, de prólogo de Justamente un anexo que contextualiza tanto a historia de, do, da, da protagonista ou protagonista ou eh, do contexto social. É dicir, un pouco en, en, engadindo o que comentaba desde as mulleres, justamente tres das pezas en as protagonistas son son mulleres represaliadas, como Rosario Hernández, a Calesa, unha rapaza viguesa que está eh, recuperada a súa historia na memoria de agua de Ana Abad de la Riva. Temos tamén a, a historia da Amada García en, na peza titulada Verdugo da Amada García de Marcos Abalde, que era unha veciña de Mugardos, que, que foi represaliada por participar en homenaxes á muller na Segunda República e incluso pois unha Afonso de Cerra recolle en Domitila pois unha muller tamén represaliada con, con unha familia eh, inzada de, de irmãos sindicalistas que foron represaliados e ela tamén. É dicir, <clears throat> que nes, neste aspecto pois hai, hai historias en, en, en este sentido nas que a muller pois tamén é, é importante as que sufriron as mulleres. O, o hilo fío do, do que di Carlos, pois eh, case todas rozan no teatro documental nes, nes, no sentido de que, que ten unha base histórica importante. Están fortemente documentadas, as esa, con personaxes con persoas reais que son que, que, que contan a súa historia o que, o que outro conta esa historia ou con unha ficción que aproxima aproximase moito a, a realidade que aconteceu. Una, una curiosidade, eh, pregunta, non sei como decirlo, eh, Carlos, porque ti, eh, sin querer en, encasillar a ninguén, é dicir, eh, teñes moito per recorrido no, no, no mundo de teatro e das obras infanto-juvenís, é dicir, de Esto é... Sí, sí, sí. é, é non, é enca, non é encasillarme, encasillome eu, <laughs> ah, é, eh, eh, vale. está claro, é, é <laughs> certo, decir, eu escribo fundamentalmente teatro infantil e juvenil, levo escribindo desde hai 30 anos e seguirei escribindo, ese, ese é o meu ámbito, Eh, eh estou moi <laughs> orgulloso de, de que así sexa, O que pasa que, bueno, hai, hai veces que eh, realmente hai temas que me interesa tratar e, bueno, pois, pues, eh, pois pues incorporome tamén a, a estas cousas, pero, pero bueno, seguirei escribindo teatro infantil, aínda que a veces precisas o mellor de textos un pouco máis fondos e arriscados para, para tra tratar certos temas que, que, que a mí tamén me gusta participar que, que non queden no, no esquecemento, pero, pero bueno, é outra forma de, de traballar. Eu creo que, de feito, en o teatro, a parte da parte lúdica, e máis cando se fala de teatro infantil, tamén ten que ver, ten que, é moi importante, e, e así foi sempre na historia, ten que haber unha parte crítica. Eu, de feito, incluso nas miñas pezas infantiles, juveniles, nas últimas pezas, xa vou, xa vou incorporando pois unha, unha certa crítica e así teño pezas como como Valo, sobre o drama dos refuxiados ou moito Morro Corporation, que é unha crítica bastante ácida contra a crise económica eh, que son dirixidas a, a, as nenas aos nenos. Pero, bueno, xa hai temas que se, que se escapan de, de aí, por iso tamén me, me incorporei a este proxecto. Eh, a pregunta era un pouco por iso, é dicir, eh, é posible de algún modo, digo, desde a túa experiencia, non, non evidentemente supoño que non, non, non con tanta crudeza, aínda que moitas veces a, a xente máis nova ve cosas e produtos moito máis seguramente crudos e violentos, pero é posible traballar desde desde a literatura infantil e juvenil estos temas. É, eh, é necesario que tamén esa, esa memoria veña desde a, de a xente má, para a xente máis máis nova. Bueno, eu creo que eh, é, é eh, además contexto, contexto claramente, é posible, é necesario uh -huh. e pódese facer perfectamente. A cuestión é quérese facer porque eh, eu, como che comentaba, as miñas pezas, as últimas pezas xa me van sendo un pouco máis críticas, estou tocando temas xa máis arriscados, estoume eh, atopando con certos recelos, é dicir, eu a mí sempre sobreentendín desde moitas editoriais, desde moitos mediadores, porque cando se fala de un público infantil aí están os mediadores, que sí que hai que falarlles de todo, ás nenas e aos nenos, que hai que tratar todos os temas, que pero cando presentas certos temas, eu estou me dando conta que que, que hai bastantes dificultades, hai bastantes dificultades, non che din que é por iso, pero as cousas non quedan aí no, no aire. Quedo, que, de feito, eu xa teño un par de pezas no, no caixón. Eu creo que é fundamentalmente por eses temas. Pero, bueno, hai que seguir empurrando, porque eu creo que é necesario decir as nenas e as nenos non son parvos, nin, nin para nada. É dicir, hai que tratar os temas como hai que tratarlos, lóxicamente, pero, pero hai que, dar, hai que darlos a coñecer y, son completamente conscientes los problemas. Sí, no, era, era un poco por eso. eso. Un piño como, piño como, Carlos. Sí, sí, perdona, perdona, Julio, no, no, eh, disculpa. No, era un poco eso, ¿no? Por, por, por, que estamos totalmente de acuerdo, pero, pero era un poco aproveitar, ¿no? Eh, de, tu experiencia de, todos esos años, porque a ti, Julio, sí que te queríamos preguntar, ¿no? Es decir, ti, ti eres, eh, formas parte, digamos, de de, de, la parte creativa, pero tú también estás detrás, ¿no? Como, como ediciones invasoras de, de aparte de, de, publicar, eh, de dar, de dar forma. Es decir, porque además eh, eh de, una falamos de, una editorial muy, personal con, con, una aposta por, por títulos digamos que se salen de lo que se considera normal por no, que, nunca sé o que es esa normalidad ¿no? porque porque hay tantas cosas que, se salen de la que pero cómo desde, desde, tu punto eh, eh, es posible a tu experiencia publicar este tipo de obras este tipo de publicaciones no solo de este tema sino de otros que también te atraes en la, en la editorial e ter unha unha e, e poder máis menos vivir desto, é, eh? é posible iso ou non? Non, vivir disto, disto non. non. O sea, iso non, <laughs> non, é, non é así. O sea, podes, podes seguir editando e, eh, e, eh, e iso xa é un logro, pero pero exactamente vivir de, disto non. Eh, a editorial o que a, a, é certo que é unha editorial persoal, é dicir que basicamente son eu que en Aleva, pero conto co, sempre coa colaboración dos propios autores, de de moita xente que está aí sempre detrás. Eh, no caso ese de dramaturga, pois é unha, é unha colaboración coa, coa asociación. Entra dentro da liña de, de invasoras en canto que aborda temas sociais con, con, con risco que non, non son frecuentes velos en, en, en teatro, así a, dun, dun xeito moi aberto, aunque aínda que se fala moito da memoria histórica, pero logo sempre dentro da de memoria histórica hai temas que non, que non gusta de tratar, porque son xa Eh, espinosos, por así decir. ...entonces pues sí, que casa perfectamente ...con la línea de invasoras de, abrir de abrir caminos, abrir pontes, eh, establecer un diálogo con. coa sociedade a través dos textos dramáticos. Eu, eu quero sinalar, sí, sí. En, eh, a verdade, pois, eh, agradecer a, a Julio en persoa e, e a Edicións Invasoras pois a complicidade que ten con, con Dramaturga e, e aparte iso que, o, que, o que estaba comentando, é dicir, que a implicación que ten con estas causas sociales, porque porque se, eh, para eles, para Julio, para a editorial, a verdade que ten unha implicación con estes temas que, que non sae moito. De feito, eu estei eh, preparando esta presentación puxeme en contacto con alguna con outra xente de, de asociación de memoria histórica e alegráronse moito porque decían de alguna maneira iso, que o teatro, bueno, que sí estaba implicado, pero que quedaba aí un pouco fora a, ah, e, e que alegrábase moito que, que, que, der, que, que deramos este, este paso. Sí, hai, un, hai unha certa resistencia a falar en profundidade destes temas e iso é señal de que non están superados, de que, de que hai moitas feridas abertas, de que hai moito por, por descubrir. Tamén eh, señalamos no libro eh, facemos fincapé de que, de que eh, non podemos saber moitas cosas porque foron destruídas. Agora mesmo o arquivo onde onde supostamente están, que o arquivo de, de Alcalá está mm, son segredos, continúan a ser segredos de Estado. Quero decir que mm, eh, tamén desde desde un punto de vista documental é moi moi complicado el eh, averiguar, eh, chegar á verdade por por porque as institucións o, eh, non o permiten. Lembrar también para a gente que, no, que nos escoita porque como, bueno, eso que tienen a, a de las cosas boas no que tienen o tema de, las redes no que falamos de de presentación ¿no? que se hace se face hoxe aquí en, Santiago de Compostela, recordamos en la, en la librería Pedreira a las, a las 8 de la tarde, pero mañana también eh, estáis presentando a, obra en, en, Vigo, ¿no? Si no tenemos malentendido. mal entendido. Sí, a misma hora en, Vigo, en la librería Cartapón. Además, ahí participa, participan también otras otras de, las escritoras y escritores, ¿no? Sí, sí, participa Ana, de Abad de la Riva, Alonso Becerra y Raquel Castro. Y ahí la, presentación creo que corre a cargo de Manrique Fernández, ¿no? Del jornalista Manrique Fernández. Exacto, sí, sí, sí. Ahí. Queríamos preguntarte, evidentemente no, vamos a ser seguramente muy originales, ¿no? Pero, pero ¿por qué Cartotursia? Cartotursia es una mistura entre dramaturgia cartaz, eh, plano. Eh, es un plano dramaturga, o sea, un plano dramatúrgico <laughs> donde, donde, donde, hay supuestamente, o tiene que haber, o debería haber un percorrido por, por lugares, haces esa de, foi, de, de, de maneira escénica ou de ou literaria, de decir, coa propia imaginación. Hablábamos antes un pouco do, do ese aviador inmóvil, podemos falar algo do, do texto de, do texto que, que, que escribes tú, que, Carlos? Bueno, o que pasa que o, o meu texto está en, está situado en, en Cedeira porque eu son, eu son, son de Cedeira. Aí tiñamos un, un campo de concentración, claro, vamos a ver. Non pensemos nos campos de concentración, como vemos nas películas da Segunda Guerra Mundial, aqueles campos gigantescos os alemáns. Aquí era todo moi moito máis modesto. Neste caso, era unha fábrica conserveira que lle foi requisada ao propietario porque non estaba po, apoiando o alzamento. E a que traían aquí, eh, a, a, ali, eran a, a republicanos asturianos. E coincidiu que eu, eu teño familia asturiana, feito os meus avós eran asturianos, que meu avó falábame de sempre de que tiña un libro falando deste campo de concentración, porque eu de pequeno, como comprendedes, non, non sabía nada. Eu a primeira nova foi a través do meu avó, en, en Xixón. E agora investigando para, para a escrita da obra, con, cos meus irmãos, con a miña familia, en, o meu avó eh, falábame dese campo porque un primo del estivera eh, encarcelado ali. E, de feito, pois un pouco en a peza é eh, como unha escrita de, desa de persoa represaliada ao seu primo en forma de carta. É un pouco é eh, o formato. Casualidades da vida. <laughs> Sí, esas, casualidades que muchas veces no acaban siendo no nada causales. No, no, no queremos robar, robaros mucho más tiempo porque además tenéis la presentación ahí, pero sí antes de, irnos queríamos eh, preguntarte un poco a ti a, Julio porque dentro de, editorial ya acabáis hay poco tiempo, ¿no? de convocar ya o o, o sexto premio ¿no? Que, que, que, que, le vais adiante desde Ediciones Invasoras. ¿Puedes presentarnos un pouco este premio? Sí, pois pues é un premio que consiste na publicación da, da peza gañadora e eh, logo tamén hai unha selección dos textos presentados para, para cubrir eh, as publicacións do, do ano. En, este, en esta ocasión ten como, como a temática a guerra, que bueno, non é moi original, pero creo que é pertinente porque eh, de algún xeito hai que falar dela desde distintos ángulos, no solo desde el ángulo periodístico, también desde, desde la reflexión y desde, desde un trama. No, era un poco porque eh, hemos visto, ¿no? Eh, aproveitar, ¿no? Por también convidar, porque sabemos que de, de os moitos o poucos eh, escoitantes, escoitadoras que, tenemos, hay una parte de, gente que, que está, no se dedica o intenta dedicarse a la escrita, ¿no? pues, pues también, ¿no? Saber que que, está este premio eh, que posible. Lembrar de nuevo, ¿no? Pues eso, que a presentación esta tarde a las 8, a las 8 en la librería Pedreira, eh, aquí en Santiago de, Compostela. Eh, mañana en la librería Cartabón de Vigo también a la, a la misma hora eh, un poco vemos solo, somos hemos podido ver la, la portada pero suponemos que, que el libro también está no sé ven cuidado, ¿no? No sentido de, que la gente se pueda se pueda apropar a él desde, desde una lectura, no sé, que, que lo para a, os que no somos todavía del todo digitales es importante, eh, eh, aportada ya de por sí no creo que transmite moito. Claro, sí, a ver, eh, las portadas son una señal característica de invasoras eh, con fondo negro integradas con imaxe, Siempre tratan de representar de, presentar o contido de, un sitio simbólico. En este caso, hicimos un águila porque creemos que que Águila representaba eh, todo todo fascismo que desenvolveu o, franquismo no, necesario y e, e por eso é aportado. Luego logo no interior o papel é pois, aguasado é, letra benesible claro, la edición es muy cuidada como ten que ser para que <laughs> para que para que a xente chegarse ao libro con, con plena naturalidad. vos faláis de un primer volumen, eso quiere decir que pode haber más? A intención é esa, porque la, eh, o libro saiu dun xeito un tanto non precipitado, pero creo que que con ganas de, de chear valeiros que non están aí, porque claro, eh, seis autores a falar, a falar dun tema tan complexo e que, que ten tan, tantas aristas e sobre todo que ten tantos lugares onde onde houbo campos de concentración ou, ou cárceres ou, ou calquera manifestación de represión, pois pues queda, queda cortiño, a verdade. Entonces tenemos a, la intención o la intención esperanza de que, de que pueda de que, subir un segundo volumen. Eh, eh, Carlos, una, una pregunta, es decir, eh, Oye, hay una, lectura dramatizada, tú que estás eh, muy metido en no, ese mundo desde a asociación y también desde, desde escrita, es decir, pensamos que es un recurso tanto a nivel educativo pero también de otros espacios que puede ser muy potente, muy relativamente algo más sinxelo que, pre, que, que, que, presentar una obra de, de, teatro, ¿no? Pero que un recurso que, bueno, no, no, no, se utiliza de, demasiado, ¿no? Eh, está clarísimo, vamos a ver, eu sempre digo porque eu, eh, é moi difícil representar eh, teatro. Sí. Entón, cando a, alguén escribe teatro, pois pues ten, eh, por menos no meu caso, sempre foi eh, o inicio de que tamén o, eh, o teatro eh, vale pa, para ler, e, e non só que vale, que é necesario. E, eso estaba moi esquecido nas, nas escolas e nos institutos. É dicir, que pero investigando eh, en, resulta que non é o, é o mellor texto para eh, a aprendiz, aprendizaxe da lectura, para para que os nenos teñan unha serie de, de actividades e de aprendizaxes dunha maneira moi sinxela. E a hora da, das presentacións eu xa hai tempo, bueno, a Asociación Cultural Fora Fora Teatro que foi, eh, fundamos un grupo de, de compañeros xa, xa hai uns anos co grupo Os Furabolos que é o grupo de teatro infantil pois eh, as presentacións con lecturas dramatizadas que xa había tempo que se, que se fixeran hai anos, pero se, se, deixaran de facer nas librerías. E, tu, e tivo tanta aceptación que incluso chegamos a facer representacións enteiras en nas presentacións de libros. E, e claro, é unha forma de dinamizar en o que é a presentación, era mosado, era mosado o texto. Neste caso é máis sinxelo porque son como comentaba Julio antes, en ideáronse como monólogos, é dicir, dunha soa persona e son son pezas moi breves. Entón, pero claro, é, é un, un instrumento moi interesante eh, en, para promocionar o teatro. o teatro escrito. Sí, sí, yo quiero engadir que, que a lectura de textos teatrales es una herramienta potentísima a hora de transmitir conocimientos, de desenvolver a capacidad de expresión, a capacidad de relación, a capacidad incluso intelectual de, de comprensión del propio texto, etc. Creo que está infravalorada y que, que debería ser una herramienta fundamental dentro del aprendizaje en la escuela, eh? pero, pero a amarse, eh? amarse da, <laughs> que, libro. Sí, sí, no, era una, una pregunta porque, porque, porque eso sí que por, por otras cosas, en otros campos sí que sí que hemos visto a, veces, ¿no? A, veces que a utilización eh, eh, a utilización que, que mucho éxito, sobre todo todo público, pero especialmente o, no sé, hemos visto también con la, con la xente nova y e por eso también pues, queríamos un poco no conocer a vuestra a vostra inquietud, e a vuestra opinión, ¿no? un poco pues recomendar eso, ¿no? De que a que, que se apropie tanto hoy como mañana a presentación porque ven, no creemos que eso, que esta Turcia incompleta la represión, pues pues eh, también, también que, ahora, no, como, vos decides, falamos de, Vigo, falades de Vigo, de Ferrol, de Lugo, de Salvaterra de Miño, de Cedeira y de, la propia Santiago, pero bueno, que, está incompleta y que, estaremos atentas a, futuribles eh, eh, o, o, posibles otras otras ediciones para, porque es necesario, ¿no? es muy complicado tener presente futuro si, si no tenemos memoria, no, sé qué pensar. Exactamente, <laughs> completamente de acuerdo. Pues, pues por la nuestra parte, de nuevo, gracias, eh, si vos, queréis eh, engañar cualquier cosa, pues, pues nos encantado de, que, de, que, podáis hacer, claro que sí. Bueno, eh, eh mm, agradecervos, pues eso, pues que nos chamarades también e tamén a Librería Pedreira, Antón e Chus, pues que o os seu local para a presentación porque tamén hai xente moi moi comprometida. Digo o mesmo que Carlos que o meu agradecemento a vos, a emisora e a, a librería. Si, sí, ese traballo moitas veces tamén... E animar, e animar a, a a toda a xente que se achegue esta tarde ás 8 a Libería claro. Pedreira porque eu creo que vai ser un, un serán ben interesante de recordo de memoria que ao mellor pon o inicio de algo a partir de agora. Esperemos que sexa así. o problema é que poñen un grau de area ou un, la, un ladrillo o que sexa. <laughs> Ladrillo. <laughs> é que eu, eu un aparellador. <laughs> eu, foiseme, foiseme para aí. Pois con ese, ese convite el noso máis sincero agradecimento e ademais eh, pechamos o programa de hoxe co, con vos, con, con, os, con os dos moi agradecidos, de verdade pechamos tamén agradecendo como sempre decimos, no? agradecendo moito a escoita a xente que, que, nos escoita. gracias por estar allí, gracias tanto a, Carlos como a Javier. Eh, nos vamos lembrando y e cantando también este este tema en, esta vez en la voz de, Ana Belén. Eh, pidiéndole un poco, pues eso, ¿no? Que, a guerra no, no nos sea indiferente, que, cantaba ya muchos años eh, Mercedes Sosa en este solo le pido adiós. Moitas gracias a los dos e, e moita suerte en la presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobreza de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me encuentre Hacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea diferente, que no me en la otra mejilla. Después de que una guerra me hará en esta suerte, solo le pido a Dios. El injusto justo no me sé diferente Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. soul. monstruo grande y visa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Radio Calimera, radio libre e autoserida. Asamblea. A ver. Radio CaliNet. Alternativa. Os sapoconchos, ña. Os sapoconchos. Os cachopondos. <laughs>